el Caram, decime cuál es tu plan, porque el mío es ponerle ese culo a temblar. ¡Ey! Morena, hermosa garota, quiero que vos te muevas esa tota. Llegando a la disco la explota, salga para el suelo, lo baja, rebota. Explota el bikini, anda ganada y no se gano el kini. Baja la pena, compómelo y vini, toma lo que quiera, reloca el fini. Se firma para el TikTok, se pone por juega la escondida, eso sube y baja. Lo lleva para el y no trabaja. Yo no pedí eso, pero me llevo en caja. Todavía me pregunto cómo en el cine encaja. caja No lo creo, explota. Soy el Santillán de esa tota. El César de esa perrota. En el mercho, escuchando fercho con la bichota. Dice que quiere verme la cho. Tú ven, mami, ven. Hoy quiero que sea mi rehén. Ando con carana en el Mercedes Benz. Esa Barbie quiere un turro, no un Ken. Y yo siempre de Naivito todo bien. Está mami, ven. Hoy quiero que sea mi rehén. Ando con caramen en el Mercedes-Benz. Esa Barbie quiero un turro, no un ten. Y yo siempre en ahí visto bien. firma para el tío. Dime cuál es tu plan. Porque el mío es ponerle ese culo a temblar.